bonai novajoi igas malbonain pli elteneblai. Ciu hodiau spectas televidon, au trafoliumas gazetoin, au surfas en la interreto, tiu appenao povas defendisin contra tiom da malbonai novajoi. Tio estas chargio por la psico, cae sub fossas la credon jela homaro, Ciel tion confirmas nova studaggio. Lautio, la effecto tamen estas mildigebla, se circa utio estas ancau bonai rapportoi pri homoi. Nur mal bonai novagioi estas bonai novagioi, faculoi pri comunic rimedoi scias, mal bonai novagioi estas aparte bone vendeblai. Terrorismai attenzoi, amas paffadoi au natur catastrofoi provocas plida attento ol ciui positivai rapportoi cune. Plei multai homoi ancau pli longe memortenas ilin. Che gazetoi, telegiurnaloi, cae la interreto estos plei ofte plenai de tragedioi cae negativai enhavoi, tio tamen ne estas bona novaggio tio nome povas chargi la animstaton. Zorgoi, timoi, cae sen espero plimultigas. Tion montras exemple prilumigoi e la cronvirusa pandemio, scribas la autoroi de la Brita Universitato de Sussex en faca magazino. Aparte novajoi, ciui montras negativa in flancoin de homoi kiel murdo, misuso de infanoi au terrorismo, povas esti tre deprimigai, cae malaccelas la credon pri la bono en la homo. Cio tio povas conduci al tio, che homoi pli cae pli perdas compaton por aliai homoi, che ili farigas malfidemai, cae ne partoprenemai, clarigas la esploristinoi en la actuala studaggio por male bligition, el volvigis la scolo de la construa giornalismo. Ce ciu oni provas meti novajoin en alian contexton, exemple per solvo cela rapportado un tempai problemoi. Charne ciu racconto taugas por esti turnata al positivo, cae char en la mondo ocasas simple multai terurai aferoi, pri ciui ancau necessas rapporti, la autorinoi demandis sin, ciu existas ancora aliai eblezoi, mildigi la negativa in efficoin por consumantoi de novagioi. Exemple per parallela rapportado pri eventoi, ciui focusigas la homan bonetson. Char quancam plei multai homoi reagas pli forte ie negativagioi, esploroi montras che la credo e la bono consolas multa in homoin cae en tutte accelas la bonfarton. farton. Se oni do exemple confrontite de drastai eventoi vidas, kiel homoi helpas al aliai, tio povas ancau havi efficon, ce ne envolvitae spectantoi. La autorinoi pledas por balancita raportado kiu ancao raportas pri positivai ocasajoi. Tio lau ili ne signifas che novajoi farigiu sen substansai, au kiui plibeligas la realetson, cae prisilentas criticindajoin, ciel tion accentas la autorinoi de la studajo. Sed, oni eble ancora une crome provocu la negativa in sentoin per la maniero de la presento, tiel che la consumantoi de novajoi ne povas nei che la mondo por ili estas malhela cae dangera loco. Novajoi, ciui montras la plei bonon en la homo, povas rompi la picilon de la plei malbono, scribas la esploristinoi. Tiel la homoi povas conservi credon, ciu estas essenza por la psica sano, che la mondo cae la homoe ciui vivas en gi estas principe bonae.